շահագործման են հանձնվել սպաների համար կառուցված բնակելի շենքերը։ Ադրբեջանը փորձում է Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումն իրեն հարմար գազམ་ակերպություն տեղափոխել։ Առայժմ որոշում չկա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման մասին։ Ռուսաստանի նախագահը կոչ արել չնվազեցնել Սիրիայում գործողությունների բարձր մակարդակը։ Ռուսական օթուժը շարունակում է հարվածները իսլամական ահաբեկիչներին։ Մալիի մայրաքաղաքում զինված հարձակման հետևանքով 22 մարդ է զոհվել։ Շախմատի Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը հերթական տուրում հաղթեց Լեհաստանի թիմին, իսկ հայ կանայք ոչ ոքի խաղացին ադրբեջանուհիների հետ։ Այժմ այս ամենի մասին անրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ նոյեմբերի 20-ին այցելել է հանրապետության հարավարևելյան շրջանում տեղակայված պաշտպանության բանակի մի շարք ստորաբաժանումներ։ Նախագահները դիտել են զորավարժությունները, ցանոթացել զինվորների ծառայությանը, մասնակցել մի շարք օբյեկտների բացման արարողություններին։ Բակո Սահակյանը եւ Սերժ Սարգսյանը խրախուսել են զորավարժություններում բարձր արդյունքներ ցուցաբերած մի խումբ զինծառայողների։ Նախագահներին ուղեկցում էին երկու հայկական հանրապետությունների պաշտպանության նախարարները, բարձրագույն հրամկազմի ներկայացուցիչները։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն նոյեմբերի 15-ից 21-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից ռադաթարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 400 անգամ,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 Շահագործման են հանձնվել սպաների համար կառուցված բնակելի շենքերը, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Այսօր տեղի ունեցավ Պաշտպանության բանակի սպաների համար նախատեսված նոր բնակելի թաղամասի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, պետական եւ զինվորական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, հյուրեր։ Մայրաքաղաքի Թումանյան փողոցի այս գեղեցիկ թաղամասը ընդհանուր առմամբ 2 եւ 3 սենյականոց 171 բնակարանով բազում սոցիալական եւ կենցաղային հիմնախնդիրների լուծում կլինի Պաշտպանության բանակի զինծառայողների ընտանիքների համար։ Արցախյան պատերազմի հաշմանդամ ազատամարտիկ Ալեքսանդր Հայրապետյանը 13 տարի է սпасել այսօրվան։ Իմ որդին ատում ստացել եւ շնորհավորում եմ ոչ միայն իմ որդուն, այլ բոլոր բոլոր այն սպայական կազմին։ Նախ խորին շնորհակալություն երկրի ղեկավարներից, որ ուշադրության կենտրոնում են պահում մեր ուժային, բանակային այս գեղեցիկ առօրյան, որ այս գեղեցիկ կարելի է ասել գառնանային, ինչպես արևն է վերևից ճպտում, այնպես արև են ապարգևում մեր բնակարան ստացող բոլորին։ Խաղաղություն երկնքին, շնորհակալություն երկրի նախագահներին եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի։ Շնորհակալություն երկ երկու զինված ուժերի գերագույն հրամանատարներին, որ այսպիսի ջերմություն ապարգևեցին ոչ միայն սպայական կազմին, այլ նաև նրանց ընտանիքների բոլոր անդամներին։ Այսօր իմ ուրախությանը չափ ու սահման չկա, որովհետև վերջապես իմ զավակը կունենա իր անկյունը, իր երեխաները կապրեն, ու ինչու՞ չէ նաև կդաստիարակվեն Արցախցու հայի ոգով, որ վաղը իմ տղայի զավակը եւս դառնա հայոց բանակի, պարտաժանաչ մի սպա։ Աննա Ղուկասյան այսօր Շարունակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանը փորձում է Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումն իրեն հարմար կազմակերպություն տեղափոխել։ Այս մասին նոյեմբերի 20-ին ազգային ժողովում հայտնել է Հայաստանի Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Նրա խոսքով Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցություններում միջնորդությունը հատկացված է ԵԱՀԿ Միսկի խմբին, որը ներառում է Ռուսաստանին, Ֆրանսիային ու ԱՄՆ-ին, համաշխարհային մեծության գերտերություններին, որոնք բավականաչափ ազդեցություն ունեն հարավային Կովկասի վրա։ Բանակցությունները մեկ այլ կազմակերպություն փոխադրելու Ադրբեջանի փորձերի պատճառը ներքաղաքական խնդիրներն են այդ երկրում, որտեղ վերջերս խորհրդարանական ընտրություններ էին։ Դրա պատճառով Ադրբեջանը փորձում է հարցը մի կազմակերպություն փոխադրել, որտեղ շատերին իր կողմն է քաշել։ Աստված մի առասցե, որ մենք էլ նման խնդիրներ ունենանք ու նման անհրաժեշտության առաջ կանգնենք, ամփոփել է Բաղդասարյանը։ Առայժմ որոշում չկա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման մասին։ Այդ մասին լրագրողներին ասել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի պետի տեղակալ Արտակին կապերի բաժնի պետ Նովրուզ Մամեդովը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դիրքորոշումն այն է, որ Բաքուն չի խուսափում հանդիպումից եւ պատրաստ է դրան։ Սակայն նշել է Մամեդովը, անհրաժեշտ է որ վստահություն լինի առայն, որ պայմաններ կստեղծվեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ղեկավարման ուղղությամբ որոշակի քայլերի համար։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները փորձում են նման հանդիպում կազմակերպել ընդ որում այս տարի։ Եթե նման հանդիպում տեղի ունենա, դրանից մի քանի օր առաջ մենք կճանանք տեղեկատվություն տրամադրել։ Այսօր կոնկրետ ոչինչ չեմ կարող ասել, նշել է նա. Թեպետ Լեռնային Ղարաբաղը աշխարհին քիչ է հայտնի, սակայն դա չի խանգարում հազարավոր զբոսաշրջիկների այցելել առասպելական այդ վայրը, հիանալու վայրի բնությամբ եւ ոչ պակաս առասպելական հյուրասիրությամբ։ Այսպես է սկսում իր հոդվածը Die Welt գերմանական բարբերականի լրագրողը, պատմելով Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն կատարած իր այցելության մասին։ Շուրջ բոլորը ինձ ոչինչ չի հիշեցնում, որ այս հողակտորը ԽՍՀՄ փլուզումից հետո կատաղի մարտերի վայր է եղել, որոնք ծավալվում էին հենց այստեղ Լաչինի միջանցքում։ Այդ մարտերից հետո 1994 թվականին ձեռքբերված զինադատարից հետո Լեռնային Ղարաբաղը աշխարհով մեկ սփռված հայերի ինքնության խորհրդանիշն է դարձել։ Գրումը հեղինակը եւ նշում, որ Ղարաբաղը յուրահատուկ վայր է աշխարհում։ Աշխարհի համար Լեռնային Ղարաբաղը մնում է հակամարտության գոտի, ինչի հետևանքով մեր մոլորակի ամենայուրահատուկ ու առասպելական այս վայրը, որը քրիստոնեական կղզի է շրջապատված մուսուլմանական օվկիանոսով, տարեկան ունենում է ընդամենը մի քանի հազար այցելու երկիր, որը հավասարապես խորհրդանշական է հայերի համար, ինչպես Ձյունածածկ Արարատը, որը երևում է Երևանի բնակարանների պատոհաներից, շարունակում է հոդվածագիրը։ Սահման հատելուց հետո մեր արչև խնանված Լեռնոտ ճանապարհը բացվում դեպի Ստեփանակերտ, Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք։ Պատերազմի ավարտից 20 տարի անց դրա հետքերը դեռ շոշափելի են, օրինակ Շուշի քաղաքը լքյալ եւ ռմբակոծված տների վրա։ Շուշին ադրբեջանցիների վերջին հենակետն էր, որտեղից նրանք գնդակոծում էին Ստեփանակերտը։ Սակայն հայերը կարողանում են իրենց հսկողությունը հաստատել Շուշիի վրա, դուրս մղելով ադրբեջանցիներին այստեղից։ Հասնելով Ստեփանակերտ մենք կանգ ենք առնում Տատին եւ Պապին Արսանի մոտ, որը կառուցվել է 50 տարի առաջ։ Իսկ 1994 թվականից հետո դարձել էր անկախության խորհրդանիշը։ Իսկ հյուրերի համար հանդիպման վայրը։ Քաղաքում ոչինչ չի հիշեցնում պատերազմի մասին։ Այն խաղաղ է եւ ավելի մաքուր, քան Երևանը։ Մարտաշատ շուկայում հնարավոր է գնել լավաշ Ղարաբաղի բազմատեսակ բույսերով։ Մեզ գազօջախի վրա եփված սուրճ ու փախլավա են մատուցում։ Հյուրասիրությունը հայերի մոտ գրեթե առասպելական նշանակություն ունի։ Մարդկանց հարց ու փորձ եմ անում, թե ով է ամենահայտնի հայը։ Պատասխանները տարբեր են։ Ոմանք աղմուկով պնդում են, որ դա Հենրիկ Մխիթարյանն է։ Խանութպան ոգևորված պնդում է, որ դա Արթուր Աբ รา համն է, որը ռինգում տապալում է պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկներին։ Հետո այլ անուններ են հնչում՝ երկչուհի Շեր, թենիսիստ Անդրեա Ղասի, միք կորցանիչների յուտարար Արտեմ Միկոյան, Քիմ Քարդաշյանի մասին հիշատակելիս մարդիկ դժգոհությամբ են արձագանքում։ Միակ մարդը, որի աշխարհահռչակ հայ լինելու շուրջ համամիտ են բոլորը, Շարլ Ասնավուրն է, եզրափակում է հեղինակը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 21-ին ցավակցական հերագիր է եղել ԼՂՀ կառավարության առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արշավիր Ղարամյանին։ Հերագրում ասված է հարգելի Արշավիր Սուրենի, Խորցավով տեղեկացած էր սիրելի հոր Սուրեն Ղարամյանի մահվան մասին։ Նա եղել է Արցախյան ազատամարտի ակտիվ մասնակից, իր ժողովրդին, հայրենիքին ու ընտանիքին նվիրված մարդ, պարկեշտ անձնավորություն եւ լավ ընկեր։ Արցախի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից անդառնալի կորստի այս ցաներ պահին ցավակցություն ու զորակցություն եմ հայտնում ձեզ եւ հանգուցյալի բոլոր հարազատներին ու մերձավորներին։ Մաղթում եմ տոկունություն ու ոգու գորով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սիրիայում ԱԲԿ-ների դեմ գործողություններում ներգրավված ռուսաստանցի զինվորականներին կոչ է արել չնվազեցնել գործողությունների բարձր մակարդակը։ Խնդիրներն իրականացվում են եւ լավ են իրականացվում հայտարարել է նա։ Բայց դա դեռևս բավարար չէ Սիրիան ԱԲԿ-ներից զինյալներից մաքրելու եւ Ռուսաստանը հնարավոր ԱԲԿ-չական հարձակումներից պաշտպանելու համար։ Մեր արժեվ հսկայածավալ աշխատանք կա եւ հույս ունեմ, որ վերջին փուլերը կանցկացվեն, նույնքան որակյալ, պրոֆեսիոնալ եւ ցանկալի արդյունք կտան, հավելել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսական ավիացիան Սիրիայի տարածքում իսլամական պետությանը պատկանող նավթի պահպանման եւ վերամշակման 15 օբյեկտ, ինչպես նաեւ 525 ավտոցիստերն է ոչնչացրել։ Այս մասին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն զեկուցել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Նրա խոսքով օրական 60000 տոննա նավթ այլևս չի մատակարարվում սև շուկա, իսկ ահաբեկիչներն օրական մինչև 1.5 միլիոն դոլարի կորուստ են ունենում։ Սերգեյ Շոյգուն տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանն համալրել է Սիրիայի տարածքում ահաբեկիչների դեմ գործողություններ իրականացնող խմբավորումը։ Ծովային խմբավորումը մինչև 10 նավ է ներառում, որոնցից 6-ը միջերկրական ծովում են, հաղորդել է նա։ Նախարարի խոսքով օթային գործողությունների ընթացքում ռազմավարական եւ օպերատիվ տակտիկական ավիացիան 522 թռիչք է իրականացրել, 101 թևավոր հրթիռ արձակել, 1.4000 տոննա տարբեր նշանակության ռումբ նետել։ Ընդհանուր առմամբ հակառակորդի 826 օբյեկտ է ոչնչացվել, այդ թվում զինյալների վարժանքների 23 բազա, զենքի ու պայթուցիկ սարքերի արտադրության 19 գործարան, զինամթերքի եւ նյութական միջոցների 47 պահեստ, ասել է Շոյգուն։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին հերրախոսազրույց են ունեցել սիրիական ճգնաժամի կարգավորման հարցով։ Կողմերը նշել են, որ իսլամական պետության եւ այլ ահաբեկչական խմբավորումներին կոլեկտիվ հակահարված տալու անհրաժեշտությունը Սիրիայի կառավարության եւ սիրիական ընդդիմության լայն հատվածի ներկայացուցիչների պատվիրակության միջև բանակցությունների շուրջ ջանքերի ակտիվացմանը զուգահեռ։ Քննարկվել է նաև միջազգային ուրակարգի երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող այլ հարցեր։ Մալիի մայրաքաղաք Բամակոյի Redison հյուրանոցում ահաբեկիչների զինված հարձակման հետևանքով առնվազն 22 մարդ է զոհվել։ Այս մասին տեղեկացրել են աֆրիկյան երկրի ուժային կառույցների աղբյուրները։ Հյուրանոցում զինյալները 170 հոգու են պատանդ պահել, 140 այցելուի եւ 30 աշխատակցի։ Մալիի անվտանգության ծառայությունների տեղեկացմամբ զինյալները հյուրանոցի տարածք են մտել դիվանագիտական համարանիշով ավտոմեքենայով։ Հյուրանոցի գրոհն ավարտվել է, զինյալների մոտ այլևս պատաններ չկան։ Պատաններին ազատագրելու գործողության ընթացքում երկու ահաբեկիչ է սպանվել։ Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողություններից մեկ շաբաթ անց ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը կողմ է արտահայտվել օրինագծին, որով նախատեսվում է խստացնել Սիրիայից եւ Իրաքից ԱՄՆ եկող փախստականների ընդունման կարգը։ Հանրապետականների կողմից վերահսկվող պալատի 289 անդամներ կողմ են քվեարկել օրինագծին, իսկ դեմ արտահայտվել են 137 կոնգրեսականներ։ Այժմ օրինագիծը պետք է արժանանա նաև Սենատի հավանությանը։ Եթե օրինագիծը հաստատվի եւ սկսվի կիրառվել, ապա փախստականները կարող են ժամանել ԱՄՆ միայն այն դեպքում, եթե հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախագահը, ներքին անվտանգության նախարարը եւ ազգային հետախուզության ղեկավարը հաստատեն, որ վերաբնակեցման ենթակա թեկնածուն որևէ սպառնալիք չի ներկայացնում։ Մարզասերների համար Շախմատի Եվրոպայի թիմային առաջնության 7-րդ տուրում Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը հաղթեց Լեհաստանի թիմին։ Առաջին խաղատախտակին Լևոն Արոնյանը հաղթեց։ Հաջող հանդես եկավ նաև հիմնական կազմ վերադարձած Սերգեյ Մովսիսյանը։ Ոչ ոքի խաղացին Գաբրիել Սարգսյանը եւ Հրանտ Մելքումյանը։ Հայաստան-Լեհաստան 3-1։ Շախմատի Եվրոպայի առաջնությանը մնացել է 2 տուր, այժմ Հայաստանի հավաքականն ունի 10 միավոր։ Կանանց մրցաշարի 7-րդ տուրում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հավաքականները ոչ ոքի են խաղացել։ Հայաստանի ընտրանին մոտ է եղել վերջնական հաղթանակին, Լիլիթ Մկրչյանը երկրորդ խաղատախտակի վրա հաղթանակ է տարել, Լիլիթ Գալոյանը եւ Մարիա Կուրսովան ոչ ոքի են խաղացել։ Վերջինն ավարտվել է Էլինա Դանիելյան, Զեյնաբ Մամեդիարովա պարտիան սև խաղակարերով հանդես եկող Մամեդիարովան կարողացել է հաղթանակ տանել 72-րդ քայլին։ Հայաստան-Ադրբեջան 2-2։ Այս տուրից հետո Հայաստանի հավաքականը վաստակել է 8 միավոր եւ գտնվում է 10-րդ տեղում։ Առաջատարը Ռուսաստանի ընտրանին է, որն ունի 13 միավոր։ Ֆուտբոլի Գերմանիայի առաջնության 13-րդ տուրի մեկնարկային խաղում Դորտմունդի Բորուսիան հյուրընկալվեց Համբուրգին եւ պարտվեց 1-3 հաշվով։ Երրորդ գնդակը սեփական դարպասը գլխի ուժեղ հարվածով ուղարկեց Բորուսիայի պաշտպան Մաց Հումելսը։ Հանդիպման վերջին րոպեներին հյուրերը խփացին հեղինակության գնդակը։ Դորտմունդյան թիմի եւ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի անցումից հետո գնդակը ստացավ Մարկո Ռոյսին փոխարինած Ադնան Յանուզայը, որը գոլային փոխանցում կատարեց Պիեր Էմերիկ Օբամեյանգին։ Բորուսիան 29 միավորով կպահպանի երկրորդ տեղը, Համբուրգը 18 միավորով 7-րդ տեղում է։ Եվ արջու եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 12-ից 18 աստիճան, տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։